Արցախում դատարկ ձեռքով հյուր չեն գնում։ 20 օրական փոքրիկին տեսնելու համար առավել եւս։ Վերջին 11 օրվա ընթացքում այդ առումով ոչինչ չի փոխվել, բացի նվերի տեսակից։ Արմինե Թովմասյանի փոքրիկին այցելելիս հարազատները մանկական խանութները թողած դեղատներով են անցնում։ Ընտանիքի նոր անդամը միայն կատնախառնուրդով է սնվում, ինչը գտնելը բարդ գործ է դարձել։ Իմ երեխան 20 օրեկան է, 20 օրվա ընթացքում 10 օր կուրս եմ տվել, իսկ հիմա չի հերիքում, սկսել եմ գերագրել պիտանյով, սմեսերով։ Չի եղել ապտեկներում, մահագին ժամանակ եղբայրս, ամուսինս, քույրս, մեր հարսիկը, ով որտեղ տեսել է, բերել է, մի 12-ա զապասով վերցրել եմ, այնքան որ տեսնենք ինչքան վաղտա ճանապարհը փակ լինելու, ախր փոքր երեխա էլի։ Արմինեի փոքրիկը պահեստավորված կատնախառնուրդ ունի դեռ, Նրա մտահոգությունն ընկերներն են, ծանոթները, որոնք նոր են երեխա ունեցել ու չգիտեին, որ փոքրիկը ստիպված կլինի արհեստական կատնախառնուրդով սնվել, հետևաբար նրանց բախտ չի վիճակվել նախապես մանկական կերեր ձեռք բերել։ Շատ ընկերներ կա, շատ բարեկամներ կան, որ չեն հասցնում եւ չեն իմացել, որ պետք է պիտանյով գերակրեն երեխաների, գործքով են գերակրում։ Իսկ հիմա ծնդատանից դուրս է եկել եկել տուն, երեխաներին բան չունեն տալ ինտերնետով բանով գրում են տեսնել ում ունի գաթը որ երեխային տա ուտի երեխակա որ չի ընդունում այդ գտածը Նորածնի համար լավագույն կերն իհարկե մայրական կատն է, բայց եթե այն չկա կամ չի բավարարում, ինչով կերակրել փոքրիկին։ Կան երեխաների կերակրման հին ավանդույթներ, որոնցից պետք է հեռու պահել նրանց, հատկապես մինչև 6 ամսականը, նշում է Արևիկ մանկական բուժմիավորման մանկաբույժ Արփինե Հովակիմյանը։ Շաքարավազով թեյը կամ ջրի լուծույթով խտացրած կաթը փոքրիկներին ոչ միայն չեն կշտացնում, այլև լուրջ վնասում են առողջությանը։ Իսկ կարելի է կատնախառնուրդը փոխարինել կովի կաթով, մանկաբույժն է պարզաբանում։ Քանի որ ելք չկա, խորհուրդ կտամ կովիկ կատ տան երեխաներին, բայց դա պետք է լինի շատ կարճ ժամանակով։ Խանութներում գոնե կովիկ կաթը կա։ Այն ծնողներ, ովքեր տալիս են կատնախառնուտ 1 տարեկանից պլյուս են, իրանց հարցը լուծված է, կարան իրանք հանգիստ կովիկ կաթով փոխարինեն, բայց միջև այդ, այսինքն 6 ամսեկանից սկսած 6+ մինչև 1 տարեկան կատնախառնուրդով սնվող երեխաները կարան հիմա կոնկրետ կովիկատով փոխարինվեն, եթե հնարավորություն չկա։ Ավելի լավ է կովիկատ, քան խտասրած կատ ու սովորական թեյեր։ Բայց մինչև 6 ամսեկանը այդ դեպքում հաստատ կովիկատ չի կարելի, այդ դեպքում պետք է ինչ-որ հնարք գտնել, որպեսզի կատնախառնուրդը բերվի Արցախ։ Մանկական հավելյալ սնունդները դեղատան ցուցափեղկերից առաջինն են պակասել։ Բնակիչները ծանոթ լինելով թշնամու բնավորությանը, շտապել են անբարել գոնե փոքրիկների սնունդը։ Մանկաբույժը խորհուրդ է տալիս 6 ամսականից բարձր երեխաներին կերակրել հատիկավոր սնունդով, եթե կարտոֆիլ, գազար, կաղամբ կամ փոքրիկի սիրելի բանջարեղենը բացակայում է շուկայից։ Այս պայմաններում 6 ամսականից բարձր տարիքի երեխաների համար կարծես թե ելք կա, չկենտրոնանալ այն մթերքների վրա, կոնկրետ այս պայն բանջարեղեն չկա, հա, որ չկա, այլ մտածել այլ տարբերակների մասին, օրինակ բրինձ, հնդկաձավար, գերկուլես, հաճար, ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, ոսպ, գարուղ, ինչ որ կա, փոքր չափաբաժնով պատրաստել, թարմ ու արդեն տալ երեխաներին։ Մանկական կերերի հարցն անհանգստացնում է նաև ուղեփակոցից այն կողմ ապրող մայրիկներին։ Ստելա Ավակյանը Երևանից է, երկու երեխայի մայր է։ Փոքրիկ տղան կատնախառնուրդով է սնվում։ Երբ մտածում եմ, որ Արցախում փոքրիկները սննդի կարիք ունեն, որը ոչ մի կերպ չի լրացվում, լիարժեք պատկերացնում եմ նրանց մայրիկների վիճակը, ասում է զրուցակիցս։ Ես եւ ընկերուհիս Սայդան որոշեցինք Մակի գրասենյակի մոտ հենց այդ թեմայով փոքր ակցիա կատարել, քան որ որոշեցինք մեկ օրվա մեջ կազմակերպեցինք մոտ 20 հոգեր եկել, ունեինք նախապես գրված նամակ, որը որ փոխանցեցինք ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցչին, այնտեղ նշել էինք, որ եթե շրջափակումը շարունակվի են մայրիկներ, ովքեր որ իրենց բալիկներ ընկերակրում են արհեստական կաթով, փաստը առաջ են կանգնելու եւ այդ բալիկների կյանքը վտանգի տակ է լինելու շուտով, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ այդ կաթնախառնուրդը եթե վերջանա, ասենք, ինչ կսպասվի արդյունքները չեմ էլ ուզում պատկերացնել, բայց արդեն հասկանալի է։ Դեղատներում սպառվում են մանկական կերերը։ Փոխարինման միջոցները քիչ են ու ժամանակավոր։ Արցախում Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհի բացմանը 30 հազար երեխա է սպասում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։